vakti bir daha girmeyelim buna. Bunun süresi üç ders daha yapabiliriz. Yok ya bitirelim şu konuyu bu. ولذلك حذر حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالtekfir على شخص ليس بكافر. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kafir olmayan bir kişinin hakkında tamam mı? Kafirdir demekten dolayı Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? Nehyediyor. Fakal eyyü memri'in kâle li ahihi herhangi bir kişi Müslüman kardeşine dese ki ya kafir ey kafir fakat ba'e biha ahaduhuma. O söylediği söz ikisinden birisine gider. Yani bir Müslüman şahıs bir Müslüman kardeşine dese ki ey Yahudi, ey kafir, ey zındık derse o söylediği söz ikisinden birisine gider. Eğer hakikaten o sözü söyleyen kişi itham ettiği kişi hakikaten oysa mesele değil zaten o odur. Ama eğer o kişi o değilse yani o itham ettiği meseleden dolayı o kişi o şekilde değilse o kendi söylediği söz kendisine döner Allah korusun. Kendisi zındık olur veyahut da kafir veyahut da müşrik veyahut da mecusi veyahut da artık her söylediği söz neyse. Tamam mı? İn kâne kema kâle ve illa racaat ileyh. Eğer hakikaten o itham ettiği kişi o söylediği söze münasip değilse o söz ona hakim değilse o zaman o kişi ne olur? Kendisi kafir olur. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر tamam mı? Diyor ki وَقَدْ يَرِدُ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ diyor. Bazen diyor bu itham edilen kişi diyor itham edildiğinden bazı şeylerden dolayı Kur'an'da ve sünnette olabilir diyor. Mesela وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen o kişi kafirin ta kendisidir. Tamam mı? Yani delil var. Yalnız Allah'ın hükmüyle hükmetmemek sadece başbakanlara mı has? Veyahut da sadece cumhurbaşkanlarına mı has? Bu her Müslüman ferde has. Her Müslüman ferdi içine giriyor. Her Müslüman fert Allah'ın hükmüyle hükmetmekle mükelleftir. Allah'ın hükmüyle hükmetmek sadece devlet amirlerine has değil ki. Bu Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen hakimleri tekfir eden insanlar birçok meselede Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorlar. O zaman sen bu adamı küfür ile itham ederken öbür tarafta başka bir kişi diyecek ki e bak sende de bu var. O zaman sen de Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor. Örneğin bir Müslüman şahıs hanımını açık saçık çıkarırken Allah'ın hükmüyle hükmetmiş sayılır mı? Bir Müslüman erkek, bir Müslüman şahıs eğer evinde Allah'ın haram kıldığı şeyler oluyorsa o kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmiş olur mu? Örneğin müzik çaldırıyor. Musika müzik veyahut da ahlaksız diziler. Televizyon. Televizyonu almış çocuklarına ve çocukları ne yapıyor? Onun yokluğunda açıyorlar bu televizyonu ve efendim her çeşit müzik, her çeşit ahlaksız diziler seyrediyor. Bu Allah'ın hükmüyle hükmetmek midir? Ve bu insanları tekfir edenlerin evlerinden çoğun evinde hepsinde televizyon var. Ve çokların hepsi de kızları okullarda erkeklerle karışık oturuyor ve karışık okuyor kızların ile erkeklerin beraber okuması Allah'ın hükmüyle hükmetmek midir? Bir baba olarak ben kızımı okula gönderiyorum. Ve ben İslamcıyım, şeriatçıyım. Benden başka da kimseye şeriatçılığı da bırakmıyorum yani. Ben diyorum ki bir numara şeriatçıyım ve kızımı mesela oğlanlarla beraber oturtturuyorum. Bu Allah'ın hükmü Allah'ın hükmüyle hükmetmek midir? Ondan sonra gidiyorum başbakanı tekfir ediyorum. Bu doğru mudur? Yani hükmetmek sadece hakimlere değil, sadece devlet adamlarına has değil. Her kim kelime-i şehadeti getiriyorsa Allah'ın hükmüyle hükmetmekle mükelleftir. Küçüğünden tut büyüğüne kadar. Efendim? Gücü ve kendisi, kendisinin sorumlu olduğu. Tabii canım. Kelime-i şehadetten getirdikten sonra tamam mı? Tek kelimeyle İslam çerçevesi içerisinde, Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde çerçevesi içerisinde ne yapmak lazım? Allah'ın hükmüyle hükmetmek lazım. Eğer hükmetmiyorsa o zaman eğer küfürse küfür, masiyetse masiyet. Dolayısıyla sen Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsun. Kalkıp bu ayeti getiriyorsun. Sadece başbakana, cumhurbaşkanına, belediye reisine, muhtara, öğretmene, cami imamına tatbik ediyorsun. Ve adam cami imamını tekfir ediyor adam ya. Cuma namazını kılmıyor. Ve bize bir sürü tavırlar koydular. Biz cuma namazını, cuma namazını kıldığımız için. Bizi nice bize nice laflar, nice laflar saydılar, nice isimlerle bizi isimlendirdiler. Ama biz bakıyoruz bugün hepsi cuma namazını kılmaya başladılar.